Njëqind e katër presje gjashtë FM. Thjesht Radio Rock Ky është një prodhim i Radio Rock. Për më shumë, vizitoni faqen tonë të internetit www.radiorock.com. Pik Radio Rock Pik Al Çdo mëngjes me Blendin dhe Blerinën Dita zë fil Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, po dëgjoni Dita zë fill, është programi i përditshëm në Radio Rock. Ora është 8:07 minuta. Femrat zgjodhën, zgjodhën të kishin, uh, le të themi, një grevë Eh, grevë seksi me burrat e tyre. Nuk do kryenin shërbimet e tyre martesore. Shërbimet martesore, të paktën si si siç e kuptova unë. Duket sikur meshkujt napoletan nuk qenkan aq të mirë në krevat për Uniforma. e ushtrisë gjermane, ka qenë sexy, um, sepse i tjeri, të ta bëjmë kështu, të ta bëjmë ashtu. Po ti pantalonat brenda. me çizmet, më të gjata çizmet. E pa harroje pra, se s'ka më belly dance për ty. Nuk ka më belly ja. dance për mua? Të paktën jo në Pakistan. Në 104... 104.6 MHz Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes që të gjithëve të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Rock, unë jam Blendi Sala e së bashku me Altinin këtu në studio sot për dita zë fill ora është 7:32 minuta, 7:32 minuta dhe data sot është 12 prill Duke u marrë me fonotekën e radios. Shumë mirë ke bërë, shumë mirë ke bërë. Dëgjo, unë kam përshtypjen që shumë nga dëgjuesit tanë sot e kanë pushim, edhe si pra, përtacët dembelë që janë, me siguri janë ende në krevat, kështu që. Do na duhet neve ose t'u futemi në shtrat ose ose t'u heqim T'u heqim T'u heqim batanijen T'u heqim batanijen po. E megjithatë, megjithatë Programi ynë vazhdon sepse edhe të hënave neve jemi gjithmonë në krye të detyrës. Kush ishte në telefon? Blerina. Ha. Erdha tha për 10 minuta. Erdha për 10 minuta. Blerina vjen shumë shpejt. shumë. Okej, okay, uh, do të shikojmë pak uh, më vonë se çfarë ndodh te gazeta Shqip. tek gazeta Korrieri, tek gazeta Panorama, tek gazeta Standard dhe tek gazeta Shekulli. Kemi titujt kryesorë për sot do t'i lexojmë pak për juve. E dimë që ju pesoni ju u pam po, përpara do të shikoj këtë lajmin shumë i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm. Mm. Hidhet në lum për të festuar ditëlindjen, por përfundon në gojën e një krokodili. oh. Ajo që duhet të ishte një ditë e lumtur ka përfunduar tragjikisht për 21 vjeçarin australian. E pra, një këshillë nga ne si miq që jemi me dëgjuesit, u themi, ju lutemi kur keni ditëlindjen, mos u hidhni në lum, mos u hidhni nëpër këneta. Kujdes, andej nga Kunja, ku shkoni për peshk, se mund t'ju hajë krokodili ose aligatori. Aborigjeni, apo qenka edhe aborigjen, ky duhet ta dinte më mirë se është më afër natyrës. Richard Perry U hodh në ujërat e lumit Daly së bashku me një mik, por u sulmua nga një krokodil që e tërhoqi pas vetes. E tërhoqi pas vetes, jo kështu, nuk e joshi. Se ka dhe e tërheq pas vetes kështu për çfarë? Ka krokodili edhe si shoqni e keq. Po. po. Miqtë e tjerë e kanë parë skenën e tmerrshme, por nuk kanë mundur dot të bëjnë asgjë. Djali kishte pirë, e pra ja ku është shkaku. Mm. Ti pi për ditëlindje? Jo, çfarë pi gjithmonë për ditëlindje e festojësë. E festonësë. S'ke pikë sinqeriteti në radio. Pak fare të pi. E pra thotë, eh, djali kishte pirë së bashku me shokët dhe pas kësaj ka dashur të freskohet në po. ujërat e lumit Daly. Lumi njihet si i banuar nga krokodil, eh, krokodilët më të gjatë se 4 metra dhe ndodhet në Naju, një zonë 200 kilometra në jug të Darwin, se mos e dimë ne ku është Darwin, që të marrim vesh se çfarë është 200 kilometra në jug. Shoku që ndodhej në lum bashkë me viktimën arriti të shpëtonte. Kërkimet për trupin e të riut nisën menjëherë dhe pak orë më pas u gjetën mbetjet e tij, ndërsa krokodili u vra. Tashi krokodili bëri detyrën e vet si krokodil. Po, ç'do bënte krokodili, por ata duhet ta vrasin atë. krokodil se që vrau dhe djalin. Meqë se krokodilët e tjerë nuk do ta hanin, e kupton? po ky në veçanti. Ky ka provuar veten që është mishngrënës. Hajde, hajde. E pra kështu pra, për ditëlindje mos pini, ky ishte lajmi që e hapi sot programin, do të vazhdojmë me një këngë. Jeni duke dëgjuar Dita zë fill, programi i mëngjesit në Radio Rock, jemi këtu çdo ditë me juve, nga ora 7.30 deri në orën 9. Deri në orën 9. 9.10. Wow. Planet Funk vjen me Perfine. Perfine nga Planet Funk. Okej, këto i pëlqejnë Altinit. Herë pas here i dëgjoj Planet Funk, e di që të pëlqejnë. Më pëlqejnë me tre këngë. Po pse? Çfarë të pëlqen? Ritmi, vokali, kitarat, ritmi me i ndërtuar me vokalin. I ndërtuar me vokalin. Okej. Ritmi i ndërtuar me vokalin nga Planet Funk, po dëgjoni Radio Rock 104.6 MHz. Ja ku rikthehemi tek dita zë fill programi i mëngjesit në Radio Rock në faqen 11 të Korrierit. Mund ta lexoni sot bëjnë sikur dhe ka të bëjë diçka me drejtësinë shqiptare. Me lojën e pisët dhe të ndyrë midis Gjykatës së Lartë, prokurorisë, ministrit Basha dhe të akuzuarve të tjerë për vjedhjen e 232 milion eurove në rrugën Durrës Kukës. Kurrës Durrës. S'ke ç'i bën dreqin këta po e mbajnë si flamur këtë. Ishte shumë e bukur kjo që ndodhi që u pushuan gjitha ato. O, oh, na fal procedura, po, nuk po. funksionoi. Edhe doli ministri Basha si e, nuk ka dalë i pafajshëm. Ka dalë Jo, ka dalë ka dalë burracak sheh fare, me thënë drejtën, sepse për punë procedurash pafajësia e tij nuk është sqaruar. Po, ai është sqaruar asgjë. Mbetet i pandehur, megjithatë, thjesht meqë s'u bë gjyqi katër herë, meqë s'u bë gjyqi. Edhe këtë radhë i binte po prapë të ishte në ditë pushimi, thanë po. mo ta lëm fare. Po, e lëm, e lëm këtë muhabet se s'ia vleka. Për 230 milionë euro s'bë burri, ha? 5 ditë kohë për fushatë në okay. zgjedhjet e PD-s për kandidatët e Tiranës. Me siguri do të fitojë uh, i zgjedhuri i zotit kryeministër Aldo Bumçi. Me siguri do të fitojë Aldo Bumçi. Ëh, uh, e kështu çimentohet uh, pozicioni i PD-s si S'po e them, varja. Okej, okay, Kosova pa përsi. Nuk i bën dot guma, vetëm më vin shumë të errta më vonë. Mos i thua më. Jo, un kam shumë respekt për Aldo Bumçi, por kam më shumë respekt për Besnik Mustafajn. Okej. Okay. Që nuk fitoka dot. Nuk uh, nuk nuk ecën dot dinjiteti dhe burrnia në PD janë. Nuk çan dot. Janë antivlera apo. Po po, po, po. kemi çfarë. S'mund të jesh i s'mund të jesh i sinqertë i pastër i kthjellët dhe dhe njeri i respektuar që që të zgjidhesh po duhet të tresh bën dot o një orë në ditë jo pak gore jo pak kështu e kupton nëse jepi ti tash standardizojë standardi kemi figurat të Partisë Demokratike e Partisë Socialiste në listat e partive të vogla ta ta ta çfarë do të thotë kjo eh, s'e kuptoj as unë duhet ta lexojmë më vonë Koment nga Albana Isufi, kemi s'ka tragjedi për veriun dhe një koment tjetër nga SE Times, mm -hmm. Ballkani Perëndimor dhe Turqia. SE Times, eh? South East European okay, Times. SE po. Times. Dhe Turqia në paradhomën e Bashkimit Evropian. Oh, në paradhomë Turqia. Kemi Ben Blushin i cili... Shqipëria në banjo. E pa ty natyrisht se Isha jemi, në, jemi në banjo në bashkimit e Europian Isha la rëndit që këshu e paste Isha la E për po si e do të pastre vet Sa e thënë punë E punë e detyruar E kemi nga Ben Blushi thotë ndryshe nga Rama thotë unë them aplikoni për karta. Ndryshe nga Rama. Po, Rama çka thotë? Po e thotë e thotë Blushi këtë apo thotë standardi? Kam përshtypjen që thotë Standardi. Thotë Standardi, po besoj duhet ta ketë thënë Blushi si deklaratë. Jo, që e ka thënë, e ka thënë në Korçë, thotë që u bën thirrje qytetarëve që të shkojnë pajisen me karta identiteti. Ky a është Ben i grupit PS deputeti, apo këta? Po sigurisht që është, po. Është është deputeti PS, Ben Blushi. Duhet të jetë kryetari kryesisë diçka të tillë, po që ishte në Korçë, është deputet nga Korça. Mm. Është pe Korçe, po. Benka. Ky është Beni që ecën vetë, diti? Oh, po. S'e di. Ja e di që ka shkruar Kiço Blushi atë Atë romanin, po. Beni ecën vetë dhe Beni është ky. Dhe Beni që ecën vetë, ë um, ka bërë thirrje nga Korça që qytetarët të shkojnë pajisen me kartë identiteti. Tashi, gazeta Standard e thotë se e thotë e vën në konflikt me Ramën, do Sa të poshtër që janë. Ne kalojmë tek uh, një këngë do të dëgjoni You're Gonna Go Far Kid nga The Offspring. Po dëgjoni Radio Rock, është programi i mëngjesit Dita zë fill, do të kthehemi pak me gjë gjëza, me disa çështje uh, humoristike dhe lajme nga vendi dhe nga bota. Kemi Altinin në studio dhe ky është 104.6 MHz si stacion. Aha. 069-20-84-436 Janë dy mama dhe dy vajza kanë 21 kokra mollë dhe duan t'i ndajnë në mënyrë të barabartë mes tyre Si mund ta bëjnë këtë? Në rast se e dini përgjigjen një SMS tek 069-20-84-436 069 20 84 436. Mirë, unë kam në dorë gazetën Shqip, sikurse tha Blendi pak më parë, po lexoj në fakt titujt në faqen e parë të kësaj gazete. Peshkopi një tregtar vritje për vritet për çështje nderi në faqen 12 dhe si do të mungonte në fund fare një shkrim edhe për Big Brother, Adela është bërë prezantuese në E Diell, Big Brother dyshi, Zysha, si Dritani s'ka tjetër, Qetsori këtë javë ka seks. Këtë javë ka seks, e po me sa duket, në qoftë se keni ndjekur gjatë fundjavës, duket sikur do ketë seks këtë javë, okay. më në fund, e di ça i thonë apo jo, 60 e ca ditë pa seks. Shumë është faktisht. Juve, ata as s'e kanë menduar këtë gjë, po. kur janë bërë hyrjet atje, për në Big Brother. Ndoshta po. Vuajtje është. Tmerr. Mendoj gjithë gjithë çfarë shkon, çfarë ndodh nëpër nëpër banja kështu, aty ku nuk fut kamera. Është vetëm natyrale, po, është vetëm natyrale. Është tmerr me çati bën. Është tmerr që gjendja e tyre. Fajso krijuesin. Ah, okay. Në rrugë ecin dy mama dhe dy vajza. Ato kanë 21 mollë. Si mund t'i ndajnë në mënyrë të barabartë mes tyre pa ndarë një kokërr mollë për gjysmë? Dy mama dhe dy vajza dhe 21 kokrra mollë që duhet ndarë në mënyrë të barabartë mes tyre. 069 20 84 436 Altini e ka radhën. Kam një lajm, një speciale duhet thënë te Gazeta Shekulli, e cila thotë Meçe, i cili është ish drejtori i Bashës, po. Arben Meçe, abuzimet me fondin 230 milionë euro Thotë ish-drejtori i planifikimit të territorit në Ministrinë e Punëve Publike, Transporteve dhe Telekomunikacioneve, ka rrëfyer në një intervistë për Shekullin të gjithë skandalin me fondet e rrugës Durrës-Kukës. E keqja e madhe është se nuk ekzistonte protokolli i brendshëm dhe nuk dokumentohet asgjë, ka thënë Meçe. Arben Meçe akuzon se eliminimi i monitorimit dhe kontrollit se si janë realizuar investimet e planifikuara ka qenë i qëllimshëm dhe për një qëllim humbjen e gjurmëve. për të gjetur se ku kanë përfunduar fondet kolosale të dhëna nga buxheti i shtetit për punët publike në vend. Kjo intervistë do të do të jetë edhe pikënisja e dosjes së re të prokurorisë për skandalin e abuzimeve financiare. Wow. Kështu që me sa duket mbase mund kemi një rihapje të dosjeve, apo nuk do shpëtojë dhe lehtë Basha. Aman me këtë dosje se na na mërzitën, realisht na kanë mërzitur Ëh Po, Nejse. nuk e di, mbase mund të ndodhë ndonjë aksident. që- Jo, unë kam dy gjëra që janë Arben interesant. Arben Meçes. e, Si dihet, nuk i dihet. Ëm, simbas Gazetës Shqiptare, ju vetë gjithë e mbani mend atë mitingun e madh që bëri kryeministri bashkë me zonjën ë, Topalli dhe zonjën dhe zotrinj të tjerë për hyrjen në Në NATO. NATO. Ishte ishte lajmëruar me kohë që ose dihej që mësuesit ishin urdhëruar ë që të dilin në shesh atë ditë po, për të festuar hyrjen në NATO. Konfirmoj edhe unë që kam një të afërmin tim mm -hmm. mësues. Unë takova dy njerëz atë ditë që më thanë, "Ah, sa erdhëm nga sheshi, do dilim se s'bën se na bëhej apeli." Mhm. Mm Numëroheshim. Por jo vetëm mësuesit, Simbas një emaili që ka rënë në dorë të Gazetës Shqiptare, korrespondencë midis administratës, mësohet që kanë dalë njerëz edhe nga administrata, të gjithë. Nëpunësit e administratës publike janë urdhëruar nga qeveria për të marrë pjesë në mitingun e organizuar me rastin e anëtarësimit të Shqipërisë në NATO gjithçka është zbuluar nga gazeta shqiptare që dje publikoi në faqet e saj emailet e shkëmbyera me sekretaren e përgjithshme të Ministrisë së Drejtësisë Eda Noçka. Mm -hmm. Noçka. Dhe drejtoreshës së kodifikimit të ligjeve në Ministrinë e Drejtësisë Marsida Xhafellari. Në datën 3 prill, sekretarja e përgjithshme e Ministrisë së Drejtësisë u ka çuar nëpunësve të këtij institucioni urdhrin për të marrë pjesë në mitingun festiv në sheshin Skënderbej Ftesa i është përcjellë administratës nëpërmjet postës elektronike ku theksohet se pjesëmarrja në këtë miting është një detyrim patriotik, moral dhe kusht për tu plakur nga puna nëse nuk shkon me sa duket, këtë se ka thënë në mënyrë kaq eksplicite. Po, kjo vetëkuptohet. Ja, në mbyllje të kësaj ftese citohet se për organizimin e pjesëmarrjes nëpunësit duhet të mblidhen fillimisht në hollin e ministrisë Mhm. Ku ja, do edhe organizohen kështu si fëmijët. Po numërohen, po në fillore kështu. Kalu, kalu se. Kështu bënte zysha ime kujdesare. Ashtu ë. Na mblidhte gjithë në korridor. Në korridor. Po se është ideja këtu se nëse do të shkonin drejt në shesh, dikush mund të thoshte isha isha, po mileti mund atje dhe nuk u pam. Mhm. Mm jo, do vini një herë në hollin e ministrisë. Mhm. Mm do numëroheshin si delet dikur. Si delet, dhe pastaj do drejtoheshin drejt sheshit së bashku për të festuar. Mhm. Po prapë si delet. Evenimentin e rëndësishëm. Okej. Okay. Por, edhe ja ku ka një Ja se si ka rënë në dorën e njerëzve ky email, pastaj. Drejtoresha e kodifikimit, zonja Marsida, atë ditë nuk ndodhej në Shqipëri, duke e justifikuar përgjigjen e saj, ajo i ka kthyer një përgjigje sekretares së përgjithshme të ministrisë, por gabimisht Marsida ja ka dërguar emailin forward të gjithë personave që ishin urdhëruar për mitingun. Mm -hmm. Domethënë kishte bërë një reply all, i ishte ah. përgjigjur të gjithëve. Në përgjigjen e saj drejtuar sekretares së përgjithshme të Ministrisë së Drejtësisë, ajo shprehet mes të tjerash Domethënë, shpreh keqardhjen që s'ka marrë pjesë s'ka qenë në Shqipëri dhe thot se po më dukej vetja si një tradhtare e vogël e pavlerë. Jo. Ja. Andaj ma ngjesh me mbylljen e emailit duke shkruar. Mbyllja ishte e papame, mbyllja e emailit urdhërues. Mm -hmm. Ju ftoj në holl t'i numërojmë. Shpërndahuni moj gra se po na numëron gjermani tek dimri i fundit dhe pastaj tek sheshi. Sa bukur. Mm. Po më duket vetja si një tradhtare e vogël dhe e pavlerë. mund të thuash indoktrinim? Po, edhe mund ta thuash. Okej, okay, kalojmë tek një këngë dhe kthehemi. Po. Mos e mos e zgjavën po, pak, ha? Po. Hm? Do të kalojmë te Mando Diao Go out tonight. Është Duam energji Altin. Give me fire. Për melankoli kam menduar natyrën sot. Po pra. Shumë melankoli ti tash. Nuk u kemi fare, nuk u kemi thënë fare njerëzve që të marrin çadra, të marrin çadra, po. Ora 8:05 minuta po dëgjoni Radio Rock. Ky është Altini. Një, dy, dhe pastaj hyn Blendi me zërin Tre, po, ah. po uh, Fillojmë të flasim pak për jetën e një nobeliste njëqindvjeçare Bëhet fjalë për Rita Levi Montalcinin Gjithsesi s'kemi kohë të flasim për ato njëqind vjet Të jetosh si unë Deri në njëqind vjet Më 22 prill nobelistja feston ditëlindjen e saj Që është ditëlindja e saj shekullore Të shohim pak se çfarë thotë Rita Levi Montalcini dhe çfarë ka për të thënë për të rinjtë Dëshiroj që t'u drejtohem në veçanti të rinjve, për të ngjallur tek ata dhe tek e ardhmja e tyre vetëm besim. Pas një pune të gjatë, ajo që të vlerëson nuk është çmimi, por kënaqësia për të përdorur sa më mirë aftësitë njohëse me të cilat është përshtatur aq mirë njeriu. Pasioni dhe interesi për zgjidhjen e problemeve të çdo lloj natyre ende nuk janë venitur. Sekreti fshihet tek mbajtja e trurit në aktivitet të plotë. A thua që ka të bëjë mosmartesa me jetën e gjatë? Me sa duket. A mos ia hamë shpirtin njëri-tjetrit dhe përfundon që vdesim më shpejt? Unë them mund të jetë korrelacion i dobët, por shkak-pasojë nuk i besoj fare këtë gjë. Për besimin, shiko çfarë ka thënë për besimin. Dëgjojeni tashti për besimin se po bëhet fjalë për një shkencëtare që flet për Zotin. Po. I urrej ata që kanë. Unë nuk besoj në Zot, te një Zot që më jep çmime dhe na ndëshkon e që dëshiron të na mbajë në duart e tij. E. Ateiste. Sigurisht që në ferr do shkojë Në ferr do shkojë Të digjet të përvëlohet Jo, e di ti pse është njëqind vjeç kjo Se as Zoti nuk do ta marrë E tregoj unë sekretin pse kjo E të trin tok Pse kjo ka arritur deri në njëqind vjet Në një shekull të jetojë Rita Levi Montalcini çdo natë shkon në shtrat në orën 23 të mbrëmjes Mashalla Çdo mëngjes ngrihet në orën 5 Po, fiks si unë Si Altini Gjer tani Si ty Nuk i interesojnë as ushqimi dhe as gjumi Prit një sekondë, më shumë do të flinte Konsumon ushqim vetëm një herë në ditë Konkretisht drekën, është 100 vjeçe duhet thënë që është 100 vjeç Po, e ka stomakun si çorape Nuk ka të njëtin meto, metabolizëm sikurse ti që je 20 vjeçar për shembull Blendi mm, Unë jam këtë edhe, edhe ca ditë edhe 17 ditë Edhe të shohësh 20 vjeçar Edhe rëbëla kosë Ndërroj prefiksin, po Në mbrëmje pi vetëm një gotë me lëng portokalli Dhe di si shprehet, jo. truri im funksionon më mirë sot se sa kur isha 20 vjeç. Ashtu. Dhe këtë e thotë për gjysmore. Ej, unë kam ca të ndryshme. Quhen këto shprehje. Qingji i urtë i pi ilaçet. Mhm. Mm Qentë le të lehin ti futja vrapit. Mendja e shëndoshë do kokë të madhe. U. Ëh, mirë. Të ndryshojmë. Mirë. Delja që ndahet nga kopeja? Ëh. Pse çka një kështu një? Është individualiste. Ai, nuk është ajo që unë mendoj. Njeriu që vetëm për vete punon, punon një muaj dhe bën 1 milion. Më mirë një vezë sot, Se sa një vezë nesër. Më këtu jam dhun. Dielli i mirë duket që në mëngjes. Dita e keqe duket në darkë. I jep dorën. Mm -hmm. Të merr orën. Po. Të janë vetëm modifikuar pak, po janë shprehje. Qyli është nëna e të gjitha të këqijave. Qyli është nëna e të gjitha të këqijave, uh -huh. por si nënë duhet respektuar. Shoku i mirë njihet nga paret. Po. Ah, mhm. Është e vërtetë. Ç'thua ti, po ti idealiste? Si. idealiste budallaqe siç je, i zgjedh shokët për shok. E pranoj. Jo nga paret. E kur them budallaqe, ta them me shumë respekt. E pranoj, edhe unë e them me shumë respekt për veten. Jam budallaqe. Guri i rëndë është për themele. Mm -hmm. Ai që të rreh është më i fortë. Trimi i mirë të çan ballin. Mhm. Trimi i mirë ka shoqe shumë. Mhm. Jo, sa shumë. Mos i shiko gunën, shikoji kuletën. Mirë. Fshati që duket ka drita. Normalisht. Fshati që duket s'do autobus. S'ka nevojë, shkon vetë më këmbë. Okej, okay, këto ishin disa batuta të ndryshme, nëse sa për t'ju ashtu, po ajo më pëlqeu më shumë nga të gjitha. Qyli është nëna e të gjitha të këqijave, mm, por si nënë duhet respektuar. Ore, nuk më gjeti dot asnjeri. Si ka mundësi? Hidhe edhe një herë gjëegjëzën, se kemi kohë. Ta hedh edhe një herë. Hidhe edhe një herë. 069 20 84 436 069 20 84 436 Dy nëna dhe dy bija kanë 21 kokrra mollë të cilat duan t'i ndajnë në përmjet ndërmjet tyre në mënyrë të barabartë. Mm -hmm. Pa ndarë një kokërr mollë për gjysmë. Si arrijnë ta bëjnë këtë? Arrijnë ta bëjnë këtë. Por si arrijnë ta bëjnë këtë? 069 20 84 21 kokrra mollë. Po. Hm. Eh, ja, e kemi një përgjigje të saktë. Ej, dëgjues, nuk na ke dërguar emrin. Do doja ta dija, nëse nuk je aq kurnac sa dërgosh një SMS tjetër ose ose mund të na dërgosh një email në dzf@radiorock.al. Ë, po. eh, thotë përshëndetje Radio Rock. 21 mollët ndahen nga 7 sepse është një gjyshe me të bijën dhe mbesën Një gjyshe me të bijën dhe mm. mbesën, pra dy janë nëna dhe dy janë bija. 21 kokrra mollë ndahen për 7, secila është fitues ose fituese, nuk e di. Numër i panjohur, uh, mund të kërkosh një këngë, mund të na dërgosh emrin tënd, edhe një këngë që dëshiron ose një grup nga i cili dëshiron që që të dëgjosh. Altin, a mund të bëj unë një kërkesë? Po. Tjetër. A mund ta dëgjojmë atë këngën nga Seether? Careless Whisper që dëgjuam javën e ah, kaluar. Shumë bukur. Ë? Po pa kujtova se doje të dëgjoje Broken. Po thashë. Broken. Edhe ajo është e bukur. Po, megjithatë dëgjoni këtë. Të nderuar dëgjues, është nga Seether, është Careless Whisper e George Michaelit e bërë e bërë rock të radh, po po. E kënduar nga Seether, duhet thënë që është tjetër gjë. Fantastike fare dhe janë grupi Kemi ndonjë gjirokastrit, gjirokastrit këtu në studio? Jo. Jo, më yeah. vjen, okay, mund ta themi atëherë se se kemi harruar një shenjë apo do Jo, e kemi, do ta vazhdoj, por uh, thotë uh, kjo, a dini se si torturohet një mund ta torturosh një Gjiro Kastrit? Ta vini në një dhomë të rrumbullakët dhe t'i thoni se në një nga cepat e dhomës ka një 100.000 lekësh. Monedhë. Po, 100.000 lekësh edhe. Monedhë. Po është dhomë rrumbullake. Ah, okay. Dhe do ta kërkojë në cep të dhomës. E unë njoh një gjirokastrit. Më duhet vetëm një dhomë rrumbullake tani. Ëh, një ato një. Po zoti takom duke të. E dum shumë. Okay. Po, atë dhe ministrin Ruli, që është gjithashtu gjirokastrit, i thashë sot ministrit që e ka surratin si kos i thartë. Kur i the sot? E, mm. e, e ke parë këtë fotografi? Më thuaj. Jo, jo, s'është kjo. Ku është? Ku është korrieri? Ja. Të lutem, përshkruaje portretin e asaj fytyre të ministrit Genc Ruli. Tani duke qenë se unë Mund të marrë edhe ndonjë një përshëndetje direkte. Po bëj një përshkrim poetik. Okej. Këto rrudha duhet të jenë shenjë vuajtje. Po ka vuajtur shumë. Eksperienca gjithashtu. po prap shikimi është i mprehtë. Mm. Inteligjent. Mm. Gati për sulm për tenderin e ardhshëm. tenderin e ardhshëm e kemi sulmuar ndërkohë. Është okay. gjë. Intuita, tani jemi tek peshqit, se mm -hmm. jemi tek horoskopi. Okay. Intuita, butësia, talenti krijues. Wow. Këto janë dhuratat e hënës tek akrepi. Wow, kaq, kaq. Përfitoni nga kjo javë shumë e veçantë. Më në fund pak kohë për një shëtitje me partnerin, ëndra, projekte, të cilat me ndihmën e hënës do të jenë shumë më të lehta për t'u realizuar. keni keni një peshq o peshq, keni një një javë të mrekullueshme. Kisha një horoskop. Në fund do të dilni xhiro me partnerin, xhiro me taksi që thonë 104.6 MHz. Kisha ditë që prisja një horoskop të tillë. E pra shikon tash. Shigjetari tull peshqit tull Juve do jeni gjithë natën çu. Jo. E kisha lavin gjithë javën. Ku ka më mirë se kaq. Do të që të jenë tull të dyja. Rëndë se është ai. Po çka kemi? Jo, thjesht po të shoh sot. Ja. E di po të dëgjoj. Kaq. Ja, jam qesharak shumë mjafton të më shohë edhe. Sot po të shoh. Mm. Sot po më sheh. Kjo tingëlloi gati kërcënuese. Jo, jo. Sot e pashë se kush je. Mirë, ore çuna çfarë do bëjmë? Ne do një kafe. Ore, do ta mbyllim këtu, po meqë ishim te gjirokastritët, sa gjirokastritë duhen për të mbytur një nëndetëse. S'e di. Vetëm dy. Pse? Njëri që troket dhe tjetri që hap derën. Po pse? Pse do të ishin pikërisht gjirokastrit, s'e kuptoj? Ashtu po, ka pasur këtu. Mirë tepelenas, unë jam me origjinë nga Tepelena. Ne po që jemi komshi Kështu që Në fort fare këtë në ndërë që Jemi jemi dhe të ronca Nga Përmeti Nga Përmeti je ti O bu bu Pse u bu bu Jo jo Zakonisht Më pëlqejnë ato Ne të Përmetit i rrudhim vetullat kur dëgjojmë për Tepelenën Ashtu ë Po Se e keqe Nga rrudhshin vetullat ju Po dëgjo Se kanë shumë të bukur atë Nuse bëj kafe që është një këngë përmetare Nuse një po Ata dy më zë po Më pëlqenë shumë po. Nuse bëj kafe Mirë Kafen S'ka nevojë se na e bën shaba këtu po. Nga tjetër. Korçare do ti tani? Korçare. Cila? O korçare o çfarë? Hajde ikim te shaba. Gushëbardha si dëbora. Nanë xhan vetullaholla. Kjo është kjo më duket se është gjithashtu përmetare. A Blendi? Jefini, jefini. Kjo ishte dita zë fill për pa, po, sot. Për sot. E filluam javën. Do ikim te shaba. Po, te shaba. Do ikim tani të pimë kafe shpejt e po. shpejt. Ja kam gjithë un shaba, nuk e di emrin, po si shab më duket edhe. Kam përshtypjen që për pjesën më të madhe të njerëzve sot ditë pushimi. Po. Kështu që u uroj të gjithë ta shijojnë këtë ditë me të afërmit, me miqtë mm -hmm. e tyre, po. Mos harrojmë të falënderojmë edhe sponsorin gjeneral që mm -hmm. është Faleminderit për mbështetjen tuaj. Edhe për të gjithë ata që punojnë sot. Mhm. Mm punë të mbarë. Punë të mbarë. Faleminderit. Unë ja unë do punoj sot. Nuk e di pse uh, një ditë pune e dikujt që përgjithësisht është ditë pushimi, është shumë fisnike. A thua? Po. Po. Ja, okay. Unë punoj gjithmonë. Unë jam, edhe kur çohem nga gjumi, jam duke punuar edhe kur. Mirë, Blendi stop. Duhet ta kisha bërë komplimentin. Ne veshim xhaketën Do vem kasetën hem Në kavaja Për kokë të mamës Okej, okay, hajde ikim është uh, Incubus me këtë e mbyll edhe Altini sot. Programi që dëgjuat është Dita Zë Fill programi i mëngjesit në Radio Rock unë jam Blendi bashkë me Blerinën edhe me Altinin çdo ditë këtu nga 7:30 deri në orën 9 në frekuencat e epërme në shkallën FM 104.6 MHz. Ore hajde ikim se nuk na ndahet shpirti sot. Hajde shalom, pimë kafe, ciao. Se di që kur zgjon. Piva një kafe me zor. Piva një kafe. E po shaba s'të lë asnjë. Shaba është i tmerrshëm. Është shumë e bukur në qoftë se doni ta mësoni dhe juve për çfarë kemi fjalën të nderuar dëgjues, ndërkohë që ora është 7:34. Sepse në këtë radiostacion mund të merrni vesh edhe sa është ora gjithë kohës. Mm -hmm. Por kemi një kafexhi këtu që neve e kemi quajtur Shaba. Nga që është një çik tip uh, asocial, mund të themi, ëh? Asocial çik. Nuk e pas muhabet, po shumë i çuditshëm është dhe e bukur është që sot ndodhi për herën e tretë më duket. Të paktën për herën e tretë, po. Po. Që Altini vjen aty, ulet me mua në kafe, unë jam duke pirë kafen, arrij disa minuta më herët dhe Shaba Altini i thotë Shabës, nuk dua, faleminderit. Jo, asgjë s'do marr, asgjë absolutisht, faleminderit. Edhe ndërkohë që unë bëhem gati për t'u ngritur, uh, vjen kafja për Altinin. Ai ta jep kafen me zor. Po pra. Dhe sigurisht të mban dhe lekët. A ti si si ti thua, po si ti thua, jo, kafe kafe vjen. Është shumë e çuditshme. Mjafton që të futesh te lokali i shabës, edhe kafen e ke. Më duket se kshu është. Eventuar. Po ule atje duhet marrësh po, kafe. E bukur është që ai nuk të thot asgjë. Vjen ta lë aty edhe po desh e zihu me të. e kjo është. Ë? Biles përveç Shabës do t'i ngjisim me ndonjë pseudonim tjetër. Çfarë mund të jetë kjo? Ku do të Do të patjetër shari e rënd. e po. e pse jo, e pse jo, më duket se e meriton. Dhe sigur që nuk na dëgjon se hap televizorin e ka tek BBF-ja që në mëngjes. Çmenduri është. Të lutem, ah. e jam më shpejt, mos më lësh shumë atje. Sa është data sot? 15, 15. 15 ditë ditën e prillit. Dolëm te plakat. Mm. Plakat ku vazhdon njësoj më duket. Një sënim janë. Jo, se di saktë. Jam i sigurt, unë merrem me gocat. As unë s'merrem me plakat, po. E lëre këto. Lëre këto. Se do vijnë mesazhe më përgjithësi. Shqipëria dhe Kroacia. Do të firmosin këtë muaj një marrëveshje për ndërtimin e centralit bërthamor në Shkodër. Tan tararan. Një central bërthamor do zgjidhte problemin e energjisë. Kemi ndonjë ndonjë kështu uh, tingull të shpërthimit të bombës atomike? Jo. Na duhet ndonjë Një tingull më mirë se ky edhe po ta kishim centrali bërthamor Sali Berisha. Kshu do ja po. vinin emrin? Me siguri, me siguri. Me propozim të zonjës Jozi Topalli, me që, mend. Që të thoshte siç është kombinati i autotraktorëve Enver Hoxha, do të ishte centrali bërthamor Sali Berisha. Këtë e di tan bota do thoshte. Tan bota përveç Edi Ramës. Centrali do të ndërtohet nga një kompani kroate dhe do të kushtojë 4 miliard euro. Mali i Zi kundërshton projektin për shkak të rrezikshmërisë që ai paraqet. Do të thotë thotë Mali i Zi këta mezi veten që duhet të marrim çaf. Po. Ja marr tani. Po më shoh. Ja marr se janë. Edhe central bërthamor. Duke qenë fare pranë kufirit, ndërkohë që Shkodra e duartroket. Pret, unë me bluza, unë unë dhe Hiroshima. Në muajin mars, revista kroate Globus zbuloi marrëveshjen e fshehtë që bëri kryeministri shqiptar Berisha gjatë vizitës së tij në shkurt në Kroaci. Ka bërë një marrëveshje të fshehtë pra. Kanë pasur edhe një kod për këtë marrëveshje, quhej dosja Çernobil. Që vetëm uh, Berisha dhe ata e dinin. Sigurisht. Okej. Okay. Stipe Mesiç. Po. Shtu. E pra, mor vesh ka, do të ketë një central bërthamor në Shkodër, le të plasë armiku në Mal të Zi. Ne jo, o, faktikisht, o e drejta do ishte që këta të pyesin gjithë qytetarët. E kujt? Nëse po, të Shqipërisë se të marrin gjithë ditë që janë dakord. për mendimin tim, për të bërë një sekond serioz, ja, nuk mendoj që Shqipëria ka as ekspertizën dhe as eksperiencën për të mbajtur një central bërthamor. Ti si mendon? Për të sa hoqet të bazën, është serioze. Jo, kjo është shumë serioze. Nuk duhet të ketë central. Atëherë kalojmë me bazë tek një lajm tjetër. Shqipëria është e gatshme t'i sigurojë Kosovës mundësinë për dalje në det, duke i ofruar portin e Shëngjinit. Lajmin e ka konfirmuar kryetari i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Shqiptar Preç Zogaj. Presidenti Sejdiu nga ana e tij ka falënderuar angazhimin e qeverisë shqiptare dhe si dhe ka vlerësuar bashkëpunimin mes institucioneve të dy vendit. E, pozitiv si lajm. Shumë mirë. Kosova del në del në Shëngjin, del në Adriatik dhe për këtë jemi të gjithë patriotë. Okej, okay, kalojmë tek kënga e parë për sot. Ora po shkon 7:43 minuta, 7:43 minuta. Po dëgjoni dita zë fill programin e mëngjesit bëuni gati, vini trurin në punë sepse vjen gjëegjëza 104.6 MHz. Këta janë Sweetness ose janë Jimmy Eat World, kënga quhet Sweetness. Ishin dy kanibalë. Kjo është një gjëegjëzë e vogël vetëm për ty. Okay. Vetëm për ty. Ja, vetëm për mua. Dy kanibalë po bisedonin ndërkohë që hanin darkën bashkë. Mhm. Mm Edhe njëri prej tyre i thotë po i thoshte tjetrit që vërtet nuk i pëlqente vjehrra e tij. Po. Çfarë i tha i dyti? Mund ta hash. Mund ta hash për mëngjes. Jo. I tha, po mirë, ha vetëm zarzavatet atëherë. Vjehrra ishte në pjatë, ai po e hante ndërkohë. Lere mos e ha fare. Tha, s'i pëlqente shija e vjehrrës. Durrës, Berisha, Park Industrial në Porto Romano. E pikërisht ajo që po thonë. Super park industrial. Gjithsej super park eh, letri. Dosje 1919 mitingjet e mëdha pro-amerikane në qytetet e Shqipërisë, zgjedhjet në PD-n e Tiranës në fund të prillit, takohen Wisner, vlerësohet Durrës, Kukës, Rama të fusë Nanon në listën e deputetëve nga Blushi etj etj. Në bujqësi rikthehen kooperativat bujqësore kësaj radhe. private është epoka Jeminiano Berishiane. Siç ka thënë me gojën e vet ministri i bujqësisë Jemin Gjana. E di çka ka thënë? Po ka thënë që jemi në epoka Jeminiano Berishiane. Berishiane. Është shumë mirë. I ka vënë emrin epokës. Okej, okay, do ngjelet në librat e historisë. I morët vesh gjithë titujt e gazetave? Po, s'lat gjë pa marr vesh. S'mat, s'mat gjë pa lar vesh. Kam një lajm që thotë rrihen publikisht dy gjimnaziste. Arrestohen dy 20 vjeçarë që plagosën vajzat pas akuzave për ngacmime. Mm. Edhe bëhet fjalë për te gjimnazi Ismail Qemali. Autorët e plagosjes së dy gjimnazisteve të Ismail Qemalit i thotë me emër këtu, por ne s'po i themi tashmë ndodhen në qelitë e komisariatit numër 1 të Tiranës. Oh, Lajm pozitiv. Oh, oh, oh, oh. e ka thënë dy goca në qeli. Jo, jo, janë kështu, janë dy këta si si që nga ideja, që nga që janë dy çuna që kanë rrahur dy goca, që kanë rrahur dy goca. Mm, e po mirë. Sipas burimeve të thotë nga policia, disa ditë më parë vajzat 16 dhe 17 vjeçare, njëra në vitin e dytë dhe tjetra në të tretin, i kishin denoncuar dy djem në polici duke i akuzuar ata për ngacmime seksuale. Kjo ka qenë arsyeja që të E mund të ketë qenë më keq se kaq. Kjo ka qenë arsyeja që të rinjtë Kuqi dhe Ponavia kanë ushtruar dhunë fizike ndaj dy adoleshenteve të cilat ndodhen ende në spital nën kujdesin e mjekëve. E vërë, more vesh si ishte historia. Paskan qenë laca këto. E të mirë tuzë ta qaj ballin, ha? jo, jo, si fillimi kanë ngacmuar seksualisht. Kanë ngacmuar, fillimi kanë thënë, këto zemra si qeke si shpirt. E, ok, nuk është për qeshur fare Ka ndodhur rrahja Gjoni, tashi ka ardhur koha për lançimin E raketës E raketës tonë gjëegjëzore Gjëegjëzore Ok Çfarë dore jepet vetëm e lagur Cila dorë jepet vetëm e lagur Kujdes E, jo ti, jo ti, jo ti, jo ti, ti s'ke për ta gjetur. Duhet ta gjejnë dëgjuesit. Mm, Çfarë dore jepet vetëm e lagur? Në rast se e dini përgjigjen, dërgoni një SMS me emrin tuaj, me një kërkesë muzikore. Mundësisht të mos jetë Michael Jackson apo Shakira dhe Paula Abdul, apo ku di unë se çfarë? As Pet Shop Boys se nuk i luajmë. Po po qe se do. A këtu mund të bëjmë, mund të bëjmë. Ah. Në qoftë se të japësh një dorë bojë dhe, dhe, Boja dhe... duhet jetë e lagur jo e thatë Ka Kush ishte? Anora Oke okay. Bravo E meriton S'i da, as 5 minuta As 5 minuta, pra në vishë Në vishë Ba ba ba ba. Ha, shumë shumë keq. E lëm të le Sarkozy di la rrë. Le Sarkozy po. Po le ta dëgjojë zonja me sila do da. Koha e fjalës në media e presidentit francez Nicolas Sarkozy do të jetë tani e matur e kontrolluar dhe e balancuar. Këshilli audio televiziv francez nuk do të lejojë më që presidenti Sarkozy të shfaqet pa limit dhe kurdoherë në mediat franceze. Mbi të gjitha këto kufizime do të aplikohen jo vetëm në kohë zgjedhjesh, por edhe në kohë normale. Pra koha e fjalës në media e presidentit francez Nicolas Sarkozy do të jetë tanimë e matur, e kontrolluar dhe e balancuar. Edhe kjo vjen si pasojë e vendimit të Këshillit Audio Televiziv francez i cili nuk do ta lejojë më që presidenti Sarkozy të shfaqet pa limit dhe kurdoherë në mediat. E po duhet ta ketë tepruar Sarkozia. E në qofë se ka të kuar Sarkozy, një Nsali Berri që ka të kuar. Shumë shumë. Shumë shumë. E, franqishtja jote, s'është aq e mirë. Kjo pra vjen simbas gazetës Le Monde. Le Monde, se moson pasaj që e kemi Se e kemi ashtu neve Jo, jo, jo, mund ta gjeni këtë Le Monde pikë fr Pikë fr, ose tek peshku pa ujë pikë com Te njëra nga dyja Te njëra nga këto të dyja Ej, dëgjom ha. Ke bërë ndonjëherë seks në makinë? Jo, deri tani me thënë të drejtën jo mm. Seksi i shfrenuar mund t'i kushtojë shtrenjtë një të riu në Norvegji Po pse vetëm këtij? Ai pritet të gjobitet me, me një shumë të majme pasi u arrestua duke kryer marrëdhënie me të dashurën ndërsa po ecte me shpejtësi me makinën e tij në autostradë. Edhe po ecte me shpejtësi edhe edhe po në të gjitha mënyrat. Policët e pikasën automjetin që po lëvizte nga njëra anë e rrugës në tjetrën me një shpejtësi prej 33 km/h, e s'paska pas ashtu shumë shpejt. Me shumë më shumë se limiti, po ç'ne në autostradë kështu? Jo, jo, jo. Do të ketë qenë në rrugë normale se. 33 kilometra në orë më mbi limit. Ah, në autostradë, domethënë në qoftë se. Pra, në qoftë se ka qenë 80, ka qenë me 110, 113. Pra, më shumë se limiti dhe urdhëru urdhëruan drejtuesin e automjetit të ndalonte, por pasi ju janë afruar makinës, ata kanë zbuluar se një femër ishte ulur në prehrin e shoferit, duke ia zënë pothuajse të gjithë pamjen e rrugës. Ky edhe mbasi ndaloi makinën, hapi krahun dhe ajo akoma ishte në prehër. Ajo do të Dënimi për 28 vjeçarin do të vendoset brenda javës së ardhshme. Por sipas policisë ai mund të gjobitet me disa mijëra korona norvegjeze dhe mund t'i hiqet patenta. Ndërkohë që nuk mund të hiqet kondoma ose prezervativi. Policët janë çuditur sepse çifti kishte zgjedhur një mënyrë të rrezikshme për të konsumuar marrëdhënien 21 vjeçari, apo kjo ka qenë për sport, nuk e kupton policia këtë? Po, se kupton, s'ka si ta kuptoj. 21 vjeçarja pavarësisht rolit që pati në këtë incident është lejuar të shoqërohet në shtëpi me të dashurin. Oh, ta shoqërojnë në shtëpi të dashurin. A kanë jetuar bashkë. Nuk e di. Ha, çfarë është? Çfarë? Ë, unë unë s'e kam bërë në një Po këtu të në, në te autostrada jonë ha kokën pa u nisur po Thuaj Te autostrada jonë atë qopin Dhe vjen njoni kështu po, Zgjat dorën Ta kap dashnoren Ti uau Mirë, mirë, mirë Ok, kemi Aerials për Anorën uh, System of a down Meqë ka gjetur që Dora që jepet gjithmonë e lagur është një dorë boje Një dorë boje E, duket që dëgjuesit tanë nuk merren shumë me lyerje. Mm. S'kemi, s'kemi bojaxhinj në dëgjim, thua? Se vësa jasëm. Okej, okay. kur të kthehemi do të kemi një tjetër gjëegjëzë, do të kemi gjithashtu edhe një këngë të mistershme të ditës. Këta janë System of a Down, kjo është Radio Rock Aerials, 104.6 megaherc. U, mm, kjo është gjëza e radhës. Po. E vështirë kjo. Mm. Shumë e vështirë. Është çik kshu me kurth, ha? Do mendoj njerëzit që mund të jetë një trëndafil që i vjen aroma kshu mbasi kemi futur. Jo, jo, jo, është gjë më, më i pisët dhe i ndyrë Më shumë vjetës, Po mm. Ama kur Kujdes Kujdes Ka mm. njerë që ah, Mm, të kënaq, të kënaq, po. E, është shkruajtur nga është gazeta Panorama, është shkruajtur nga Valbona Disha. Ec Valbona. Jepi. Me pantallona. I kthyer thotë në një në një rezervat gjuetie dhe jo pa shkak, Qyteti Studenti ka fatin të ketë paradën më luksoze të makinave më të shtrenjta. Rezervat gjuetie thotë. Mm. Gjueti femrash. Po, gjueti femrash. Unë do kam qejf të blej femra në dyqan më vonë. Jam i civilizuar, më tash i dëgjojmë për femra. I ble gati aty ose me kartë krediti. Po, edhe e ke tënden. E ke. E pra ka fatin të ketë paradën më luksoze të makinave më të shtrenjta dhe me targa nga gjithë Shqipëria. Atje mblidhen gjitha. Kur vijnë ata me targa FR. Ere! FR, VL, orët shumë. Ajde të kafën për të tërë, Në fakt thot, në një qytet ku janë të mbledhur ajka e gjithë intelektualëve të ardhshëm të Shqipërisë. Më val bola, më zot. Ja të shkon më. Okej, okej. Nuk ka ju përshëndesim të gjithëve juve. Ai ka në qytetin studenti. Edhe thot nuk ka si të ndodhë ndryshe sepse femrat dominojnë në masë. E faktikisht kjo është e vërtet. Raporti me sa di un kohët e fundit ka vajtur 11 me 3. Ah, më pervers i vogël. jo më blendi. Po si 11 me 3 më. Po këtë nga e di kështu 11 me 3. Me thoni thonë që po të shkosh ti atje të bien mesatarisht dy femra e gjysmë ty. Jo, në Eh, po, dy femra e gjysmë. Aq, diçka e tillë. Unë s'kam qenë i shkëlqyer matematik, po. Ose duhet të jetë jo, faktikisht kur kam qenë un student kohën time, ka qenë 1 me 7. Ka qenë 1 me 7. Po, 7 femra. Paske lujt fenë. e po deri diku. A i dëgjon ti zonjush, sot kë. Edhe pse është ndaluar. Është në filmin. Je i poshtë. Edhe pse është i ndaluar qarkullimi i këtyre makinave të paautorizuara, brenda këtij qyteti duket se ato luksozet i hipnotizojnë dhe policët në hyrje të qytetit studenti. Edhe imagjino kur i hipnotizon policët, fillojnë dhe policët ngren çik po, pra. pantallonat. Tregojnë kyçet. Ua. Të cilët diku bëjnë një sy qorr e diku një vesh shurdh. Me një seri pafund lokalesh nga të cilat mund të vrojtosh pa problem këtë paradë, të bën përshtypje dendësia e makinave dhe larmia e tipave të tyre. Në përgjithësi dendësia vihet re në orare dhe në ditë të caktuara. Edhe fillon kjo pas një vëzhgimi, thot të hënën pash këto, më pash ato. Mm -hmm. Po gjithsesi ajo që të bën përshtypje është që targat Z dhe CD janë më të privilegjuarat CD. Po, CD dhe Z dhe ato me trupa diplomatik. Po, gjuni edhe tuaj atje. Mm. Thot kur u fol për larmi targash, çfarë janë zyrtarët, çfarë çfarë gërmash kanë? Z, Z. Z. Mm. Sa të ndyrë më burr. Thot duke qenë se është një qytet rinor ne ne akoma thot nuk e kemi bërë dot një lidhje se ç'mund të bëjnë makinat me targa Z ose CD në qytetin studenti, po ç'mund të bëjnë tjetër. Thot ne nuk po ju japim asnjë alternativë lidhur me atë që mund të bëjnë këto makina. Ja, kaloi një makinë me targa CD Edhe, op Me thënë drejtën, kam pasur edhe unë një makinë singer dhe do të kisha dashur që t'ishte e vërtet Se ndoshta, ndoshta Kishim blerë dhe një BMW dhe dilnim bashk nga qyteti studenti Nga që se ja Ha? Vjen ti me mua? Po, patjetër Me bimër? Po të kemë unë një bimër, një BMW? Po të kesh një bimër, një BMW, po. me gjithë qejf A, është Çfarë do? X5? X5 pa, mirë. X5, X5 ngelet akoma në fuqi. Edhe pse ka dalë X6, X5 ngelet po prapë. X5 është status. status në vete. Domethënë ti vjen me mua me X5. Po. Opa, e honga. Nga që se e për që Nga që se e për, nga që se e për po. Do e lëshojmë dhe një raketën Raketën uh, gjëza Si ishte se njerëzit edhe harrojnë Ishte ideja që kur është kur është gjallë, kur është gjallë vjen erë e keqe, kur është i ngordhur vjen erë e mirë. Çfarë? Çfarë është? Ë, uh, kënga e radhës? Po, një këngë për Klot Burrin, për Klot Burrin. Këngë burrash, këngë burrash. Tamam, kështu. Awaken. Awaken. Disturb. Disturb. E po ja, s'ka më mirë. Ja ku jemi rikthyer përsëri tek Dita Zë Fill, programi i mëngjesit në Radio Rock Ora është 8.22 minuta, data sot është 15 prill dhe ju jeni në dëgjim, koha do të jetë e mirë sot duket çka në fakt, por kam përshtypin që është kohë e mirë edhe ngrohtë, ngrohtë, përgjithësisht ngrohtë E kështu që mendoni po që të vishni që të vishni që të mos zhvisheni shumë. Eh, kjo është ideja. Gjatë ditës, domethënë vishuni lehtë që të mos zhvisheni fare. Vishuni lehtëshëm. Vishuni lehtëshëm sepse Altini ju ka qejf kur visheni lehtëshëm. Mm. Atëherë kalojmë tek ajo pjesë e emisionit, të cilën e kemi të re, të re dhe jemi akoma duke testuar, shikojmë se sa janë njohuritë tuaja të rrokut. Uh, loja është shumë e thjeshtë, kemi një këngë të mistershme, ja na vjen edhe një mesazh tjetër. Këtu. Edhe të kaloj te kënga e mistershme ndërkohë. Mm. Ja, një sekondë. Ç'thotë mesazhi. Morning për të tërë. E po James si Morning për të tërë. Ja ku është edhe miku ynë James, ju përshëndet gjithë gjithëve dëgjues. Ne mund të bëhemi dhe si central përshëndetjesh këtu. Mm -hmm. Nuk do të ishte keq ja Jamesi përshëndet gjithë dëgjuesit e tjerë. Po. Ndodheni në pika të ndryshme të Tiranës tani, edhe të Durrësit, por megjithatë na dëgjoni që të gjithë uh, njëherësh. Përgjigja është kukurreci Bravo, bravo. Kukurrec ishte? Kukurrec derri, po që. Përgjigja është derri. Dakord, kukurrec. Përgjigja është derri. Është derri. Që vjen erë e ndyrë kur është i gjallë uh, dhe vjen erë e uh, mirë kur është në tavë. Mm. Oh, oh, oh, oh. E saktë, e saktë është. Për colla. Megjithatë, ky djali jonë, uh, James do turn the page nga Metallica. Patjetër. E na thotë have a good day. Okay, James, meqë je rocker, Ah, je veri çuna se shumë e lehtë, shumë e lehtë. Nuk do të. Kush është që këndon dhe çfarë quhet kënga? Jepi edhe një herë, bëj edhe një herë fillimin, bëj edhe një herë fillimin. Pa, pa, mos e lër, mos e lër të këndojë. Zërja fytin. Ngrija pak. Ja, zëri fytin. Pa, pa. Ah, bravo. A për çfarë është? Çfarë është? Shumë e lehtë. Na gjeni se cili e këndon ose cila e këndon dhe çfar çfarë është titulli i këngës. Siç po thosha pak më parë, egjiptianët e lashtë është zbuluar që pinin verë me erëza për shëndetin. Vera e mirë dhe konsumi i saj në sasi të limituar ose të kufizuar në gjuhën shqipe, ë uh, i rigjeneron shëndetin e njeriut dhe këtë egjiptianët e lashtë e kanë ditur, por ata përdornin edhe një metodë tjetër për konsumimin e verës. Sipas zbulimeve të fundit, paraardhësit e Egjiptit të njohur për qytetërimin dhe kulturën e përhapur kudo në botë, e konsumonin verën pasi në të hidhnin erëza, si mente, rozmarin e tjerë. Ndoshta për qëllime shëndetësore, këtë e bën të ditur një studim i Universitetit të Pensilvanisë, i publikuar në revistën Proceedings of National Academy of Science. Studimi uh, nisi pas zbulimit të varrit të perandorit Akrep, i cili ka jetuar nga shekulli 6 deri në 4, po prit tash ose midis, do të nga që nuk ka qenë vendosur se nuk ka jetuar në 3 shekuj, por midis shekullit të 6 dhe të 4 para lindjes së Krishtit, ku gjenden dhe shumë objekte të tjera, e ja ku kemi ne kemi njërin që e ka gjetur. Ajo Ozzy Osbourne Dreamer Ja. Ja, është Ozi, është Ozi, por nuk është Dreamer. Nuk është Dreamer. Kështu që do ta quajmë gjysmë të saktë. Gjysmë të saktë, të lutem dëgjues se nuk të njohim nga numri. Unë do filloj t'i regjistroj këto numrat. Mhm. Mm me emra. Kështu them dhe unë. Ë, uh, kur të bëjmë tregut, mund të ndërkosh emrin dhe ta provosh edhe një herë. Luaj edhe një herë. Luaj edhe një herë Altin. Do luaj edhe një herë tani. Është Ozi Osborn, u zbulua gjysma. Ëh, e gjeti, ha? Alba. Alba. Alba. Alba, përshëndetje. Dhe ka gjetur Mama I'm coming home. Ah. Bravo Alba. Është Mama I'm coming home. Mami okay, po vjen në shtëpi. më prit herda. Më prit mami. Tani më dëgjo Alba. Dëgjoje një çik Altinin Alba. Ideja është që te mesazhi i dytë mund të dërgojë edhe preferencën muzikore, sepse ishte përgjigje e saktë. Sepse neve për gjithë ata që gjejnë raketat që ne lëshojmë çdo mëngjes, që janë gjëzat, ë që kanë kanë të drejtën që të zgjedhin një këngë, gjithashtu edhe ata që gjejnë pikërisht kuicin tonë muzikor apo jo Blendi. Shumë e saktë, shumë e saktë. Bravo, bravo, unë e njoh se kush Alba është, më tash i marrësh. U, ore, jeni dakord me këtë që thashë. Neve jam shumë dakord. Unë jam gjithmonë dakord me atë që thua ti. Mm, dakord. S'e vë në dyshim. Okej. Okay. Do helim Do Audioslave. me presidentin apo kryeministrin e Italisë Silvio Berlusconi. Okej, do të vëmë Metallica Turn the Page. Rikthehemi me Berlusconi kur vjen. Okej. Okay. Okej, okay, pra, kryeministri italian vazhdon me serialin e gafave të tij. Këtë herë ka plasur sërish në vendin e goditur nga tërmeti. Ndërsa ndodhej për një vizitë në tendat e viktimave të tërmetit, ai nuk ka menduar ose nuk ka mënuar, ç'do të thotë mënuar. Mënoj. Nuk e di. Të shfaqë sensin e tij të humorit gjatë një takimi me një mjeke reamina reamina reanimatore. Mm -hmm. Ai i tha asaj nuk do të më vinte aspak keq që të ringjallesha prej teje. e çfarë burri. Ma, non mi dispiacerebbe. Do ketë qenë e mirë. Jo, patjetër që ka qenë e mirë. Megjithëse kam përshtypjen që në këtë moshë këtij i duken të gjitha të mira. Është edhe kjo. Unë preferoj ato franceskat me E shkollës bujqësore atje. De la France de la Ri. Si, le jupe. E dy respekt. Okej, okay, nuk më vinte, nuk do të më vinte aspak keq thotë që të ringjallesha prej teje. Më vonë mjekja deklaroi se kryeministri sigurisht që kishte thënë atë fjali për t'u treguar xhentil dhe se po përdorte humorin për të ulur tensionin. Ishte shaka. Për situatën dramatike, ndërkohë që po i thoshte këto gjëra, mjekja po mbërthehej. E për Berlusconin kjo ishte gafa e dytë që bën në vendin e tragjedisë. Në vizitën e parë ai u tha të vendosurve në tenda që ta merrin atë si një përvojë të re, si një shëtitje apo dalje për piknik, e ndërsa për disa këto deklarata janë skandaloze, për të tjerë ato përdoren nga kryeministri thjesht për të shtensionuar tensionuar situatën. Situatën, po. Unë mendoj që të paktën për atë uh, punën e tendave që kishin, mendoj që ishte për shtensionim situate. Kurse kjo e dyta pra për tensionim që. Për tensionim, për kishte për tensionim, për tensionim situate. Ishte për tensionim të reami Kemi zhurmën e një zinxhiri pantallonash E vërtetë, s'e kemi Do ishte shumë bukur tani Mund ta bëjmë dhe vetë Ha? e, e di këtë uh, Historinë e fundit nga Gjinkalla dhe Milingona? Jo, s'e di. Po sigurisht e di fabulën e Gjinkallës dhe jo, Milingonës. Jo, fabulën e di, po historinë e fundit nuk kam se si ta di. E kjo është në vazhdim të saj. Është updateuar. Një ditë Milingona po mblidhte ushqim për në dimër kur aty kalon Gjinkalla dhe i thotë, "Do vish me mua në disko?" I thotë Gjinkalla. Ik, ik, i thotë Milingona, "Se në dimër te unë do vish për të ngrënë ti." Kalon nja një muaj dhe kalon prap Gjinkalla atje me një Benz Sloan. Mm. Dhe i thotë, o Milingon, do vish në plazh Ik, ik, i thotë prap Milingona se në dimër te mua do vish të lutesh për të ngrënë ti Vjen dimri Kalon aty Gjinkalla me helikopter Ku do vesh, i thotë Milingona Në Paris, i thotë Gjinkalla E mirë tha Po e pe La Fontenin atje thuaj Ta ka bërë nënën Milingona Ju duam shumë Kush na dëgjon, kemi dashuri pa masë për juve Nga zemra, nga shpirti, nga gjoksi, nga nga çdo gjë. Nga të brendshmet. jo, që mos kujtojnë se tallemi. Jo, A i duam dëgjuesit tanë apo s'i duam? Jo, i duam për ta zgjohemi çdo mëngjes. Ashtu. Radio Rock. Ej, dëgjo. Ah. E more vesh ti uh, kishte ndodhur e bukura fare në mm. Kenya, në Nairobi, Nga Reuters e lexoj këtë. Nuk e mora. Lajm një një kenian, një burrë kenian, siç thotë media lokale. Ëh, mm. uh, sulmohet nga një piton. Nga ata gjarpërinjtë e mëdhenj. Nga një gjarpër i madh që quhet piton, dhe fillon pitoni uh, duke e shtrënguar në grykë. E di si shpëtoi ky? Si. Ia futi kaç. Ah, e kafshoi pitonin. E kafshoi pitonin, uh, tha zakonisht nuk e kam uh, zakon që të kafshoj gjarprin, por u ngushtua laku në fyt, si thonë, domethënë në mënyrë literale, dhe m'u desh që ta kafshoja. Në ato momente pitoni besoj se e ka lëshuar, apo ia ktheu me kaç dhe pitoni. Jo, jo, uh, në atë moment pitoni tha, "Au!" dhe mos kafsho më që në vend. Edhe iku e la. Por eh, po ishte një rast i rrallë sepse zakonisht pitonet uh, nuk është se pyesin shumë për për kafshimet, kafshimet e njerëzve, por ja çfarë ndodh kur përdor i lot. Duhet të ketë qenë. Duhet të ketë qenë piton me ndjenja ky. Po, e ky ka pasur dhëmbët. Ai ka pasur dhëmbët xham. Ashtu. Pas... Tani gjëegjëzën po e lëshojmë një gati për lëshim. Na raketën po. 4 3 2 1 0 Ka disa prej nesh që kanë kokë por nuk kanë sy. Ka disa prej nesh që kanë sy por nuk kanë kokë. Përgjigja ose gjysma e përgjigjes së kësaj gjëegjëze varet në fije të perit. Kjo është gjëza. Kjo është gjëza. Ka disa prej nesh. Që nga të mërë. Dëgjoj, dëgjoj, dëgjoj, dëgjoj. Ka disa prej nesh. Që kanë kokë, por nuk kanë sy. Pa. Po. Ka disa prej nesh që kanë sy, por nuk kanë kokë. Mhm. Mm Gjysma e përgjigjes së kësaj gjëegjëze varet në fije të perit. Tararara, mm, tarabari, mm, sa Nuk mm e di. bari. Okej, shumë mirë që nuk e di. 069 20 84 436 069 20 84 436 për t'u bërë pjesë e emisionit mund të dërgoni një SMS gjëegjëza pra po e përsëris për herë të fundit. Është kjo, disa prej nesh kanë kokë por nuk kanë sy.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 na vjen uh, mesazhi i parë. E përgjigja po nuk është e saktë, sepse kam një parandjenjë që nuk është e saktë. Vajzat në banka quhen arkëtare. Shumë e vërtetë. E vërtetë. E shikon. S'po na shkon në mendje që kemi dobësi, kemi dobësi në formimin uh, financiar. Ne ne asnjëri s'kemi mbaruar për financa dhe nuk kemi shumë para, kështu që shumë rrallë shkojmë në bankë. Dhe vajzat i shikojmë më tepër kështu për të bukura se sa se sa për të marrë lekët. Ç'kemi si ajo?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 Ua ka kaluar Guinnessit. Ky do të jetë më i dashuri i plakut të Vitit të Ri. Nga të gjithë fëmijët. U, sepse ky e ka bredhin brenda. Ah, gjithë vitin. Në ç'kuptim e ka brenda. Bredhin e Krishtlindjeve. Ku e ka? E ka në Moskë. Oh, Moskë tash. Lekto. Ok, i riu nga qyteza Izhevsk nuk vuante aspak nga kanceri E vërtetë? Ti më thua që ka bredhin brenda mushkrisë Ti nuk e beson Jo, s'e besoj E pra kjo është çfarë ky lajm ka bërë që të jetë, e ka bërë këtë lajm një sensacion të tillë. Këtij djaloshit i ka mm. mbirë bredhi në mushkri, një bredh prej vërteti. I riu nga qyteti Izhevsk. Jo po deshe shko kontrolloje. Mm. Ja ku është Izhevski. sa larg. Sa hyn në Rusi merr një djathtas pastaj ja. drejt.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 Thotë mjeku. Pasi nuk e kisha idenë se për çfarë bëhej fjalë. Rrëfen mjeku që kreu operacionin Vladimir Kamashev. Minipema u hoq menjëherë dhe u dërgua në laborator për t'iu nënshtruar analizave të hollësishme, hollësishme Çka më shumë? Hollësishme. Hollësishme. Hm. Është shumë pra, që e mirë. Hollësishme. Pasi është shumë e çuditshme që ajo ka arritur të rritet në mushkëri. Mjekët mendojnë se i riu ka gëlltitur një halë, e cila më pas është zhvilluar në brendësi të trupit të tij. Edhe pse thonë shumë që mos gëlltit halë se unë mendova në fakt se kishte marrë një çik pjalm, pishe ose pjalm bredhi. E kështu mendova unë siç janë këto Që ndodhin gjatë pranverës, po. po. Unë marr frymë. Hop, e po mbushe ti me frymë në Alpet Ruse, po deshe. Edhe kësaj thonë që të mbiftë bredhi në mushkri. Po. Në qoftë se do të mallkosh. Gjithsesi, lajm i mirë, për një që shkon edhe mendon se ka tumor në mushkri. A dhe del një Në moshën 28 vjeçare, ku ma gjen bredhin? Po. Ku ma gjen bredhin? Shumë bukur. Unë do ta ruaja këtë bredh, unë do ta mbillja. Po sikur ta mbjellësh. Ta marr t'i thosh kujdes kur e heq, e du me rrënjë. Se do ta mbjell në bahçe. A t'i tregosh kalamajve kur të vijnë shiko bredhin që kish babi. E. e ka pas në mushkri ka qenë brenda babit. Unë pra, nuk e dija që ishte kështu tipi. Gjithë atë e bukur. Okej, okay, do të kalojmë tek kalojmë te Mando Diao Dance with Somebody. Dance with Somebody. Okej, okay, Mando Diao, po dëgjoni dita zë fill programin e mëngjesit në Radio Rock. Kur të kthehemi do të kemi këngën misterioze për sot. Mm. Këngën misterioze për sot bëhuni gati, ne do të kërkojmë nga ju të gjeni kush e këndon dhe cili është titulli i këngës, por do të jetë mister. Kjo është kënga misterioze për sot. Shumë e lehtë. Shumë e lehtë. Kaq se nuk e lëmë se. Ëh? Po e lash, e gjetën pastaj. Dakord, kthej edhe një herë nga fillimi. Tashi më të lehtë se kaq nuk e bëjmë dot. Të dashur. Kaq mjafton.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 Ke gjetur artistin. Ke gjetur artistin. Çfarë titullohet kjo këngë? Është shumë e lehtë. Megjithatë, ne po e quajmë. Kënga quhet vetëm Change the World. Okay. Jo I can change the world, por uh, megjithatë unë e quaj që i saktë se është diçka fare e vogël. Uh, është Eric Clapton. Ja po mirë pse. Po I can change the world. Gjeni këtë. Na e vër si bazë. Oh, do na vësh tjetër? Kaq. Oh, ba, ba, ba. Ah. S'e dije, ha? Jo, jo. Vërna Eric Claptonin si bazë, të lutem. Ata change the world. Ta vëmë si bazë. Po. Meqë u gjet. Po, meqë u gjet, po. Ne, mm, dakord. Dhe ë uh, ndërkohë do t'ju kujtoj për gjëegjëzën. Ca prej nesh kanë kokë, por nuk nuk kanë sy. Ca prej nesh kanë sy, por nuk kanë kokë. Mm, Shtë. Të na vërin gjuni. Dum dum. Ja më e bukur. Ja, s'u them që është e bukur. Ca prej nesh kanë kokë por nuk kanë sy. Ca prej nesh kanë sy por nuk kanë kok. Gjysma e përgjigjes së kësaj gjëegjëze varet në fijet e perit. 069 20 84 436. Kjo është raketa e radhës dhe s'keni për ta gjetur. Jo. Mm -hmm. Gjenden 150 kg hashash të braktisura në Dhërmi Të thashë mos i lër çantat rrugës. Në the po kush e dëgjon thua i gjetën po, ata? Iku rroga e 6 muajve që vjen. Dje në orët e para të pasdites policia. Ëh? Do të ketë nxjerrë. Ke fshehur mirë, do të ketë nxjerrë në një që ka. Dëgjoje lajmin. Okej, okay, Policia e Vlorës ka gjetur të braktisura tre çanta të zeza, secila me nga 50 kg lëndë narkotike të llojit hashash.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 Ja. S'u ke dhënë ti? U kam thënë çunat mos i lër pa gjë. S'u thashë, nuk u thashë kësaj jave, u thashë. Ne nuk jemi në këtë biznes që të marrim lekë nga shokët. Mirë. Në mend për tjetrin të ndihmoj. Po. Çunave po të kërkuan të lutem. Dakor. Edhe çaj hashashi. Po shku kanë këto. Dakor. Pas kërkimeve, ata kanë mundur të sekuestrojnë 150 kg marijuanë që gjendeshin pranë kishës së Dhralës, në afërsi të bregut të detit në Dhërmi. Faktikisht nuk është tamam. Ti e di këtë kishën, unë e di këtë kishën. E këtë kishën e di dhe unë, po lajmi s'është tamam i saktë. Ishin 180 kg, ndërkohë që 30 kg i kanë marrë për vete. Ata që janë sot poshtë. Po, prap. Ishin 180, ë? Fiks 180. Pra, janë gjetur pranë kishës së Dhralës në afërsi të bregut të detit në Dhërmi. Mendohet se lënda narkotike ka pasur destinacion Greqinë, por ende po punohet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Gjithashtu mësohet se janë shoqëruar në polici disa persona. U paskan kap bacin aty poshtë, një. E po i kam thënë mos spiunojnë ja. Por policia ende nuk i ka. Po. Nuk i ka dhënë emrat e trafikantëve. Grupi Boston, kjo këngë quhet More Than a Feeling, uh, më pëlqen.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 Unë jam Blendi Salaj së bashku me Altin Sulajn dhe e humbura është Blerina Ankollari që nuk dimë se ku është dhe çfarë i ka ndodhur vajzës. Mm. Në fakt Kur mbushet dita e tretë e mungesës, ndoshta ndoshta duhet të drejtohemi në organet përgjegjëse. Po. Ha, për njerëzit e zhdukur, megjithatë kam përshtypjen që asgjë e keqe nuk e ka gjetur. Po merret me ca provime thonë. Zërat kështu thonë. Është shumë e bukur ky justifikimi, ha, që jam duke studiuar në orën 7:30 të mëngjesit. E para parafytyroj tashi me një çaj ka ka nisur domethënë aty nga ora 6:30 çohet Blerina dhe fillon studimet. Edhe nuk dëgjon as radion. Sepse kam përshtypjen që është duke fjetur. Ëh? Dëgjo, Blerina kur flesh shëndoshesh. Ta dish. Ë, kështu thonë. Ëh? Studimet shkencore do të duhen duhen përdorur këto metoda të të trembjes. Që ta sjellë për ta sjellë vajzën përsëri në brazdë. Gjithsesi, mm. Altini duket që është gati. ka filluar bën uh, ca veprime fizkulturore nga cepi tjetër i studios, nga ato 1 2, 1 2, 1 2, kujdes, ulu, ngrihu. Po do ta çosh më lart këmbën kur bën ashtu. Mirë, mirë. Okej, okej, shumë mirë. Ë, uh, e pra ka nisur gjimnastikën e mëngjesit, po ti për në studio e le gjimnastikën? E po, po gjimnastiku nuk vazhdoj dot ditën, kështu që. E dëgjoni se si dihat është është një pamje e mrekullueshme, se është me streçe. Edhe ka lidhur me një shamite balli personazhi. Okej, okay, dëgjo. Futemi me një këngë. Mm. Dhe kthehemi pas pak. Po, do futemi me këngë. Okej. Okay. Shko laji dhëmbët ndërkohë. Okej. Okay. I ke larë dhëmbët. I lava, i lava. Okej. Okay. Rain King. Counting Crows, Rain King. Okej, okay. po dëgjoni Radio Rock, Jesse. Po dëgjoni Radio Rock unë jam Blendi Salaj bashkë me Altin Sulën këtu është programi i mëngjesit Dita Zë Fill çdo ditë këtu me juve. Ora është tani 7:43 minuta. Unë në fakt nisa ta thosha 7:42, por ndërkohë që po thosha ishte u ndërrua, u ndërrua. Ej, uh, numri i telefonit është 069 20 84 436. 0 6 9 20 84 4 3 6 është numri ynë i telefonit ku mund të dërgoni sms për të bërë pjesë e këtij programi mëngjesi O Altin, e ke vënë re që na imitojnë programet e tjera të mëngjesit? E kam vënë re, po s'kemi ç'bëjmë Në Kjo fakt... do të thotë që ne jemi më të mirët Në fakt ti ma ke vënë në dukje mua Më më thoshe që janë ca çuna Lepra, lepra, hajde të madhe Një më një pëtë Unë i të bëjmë edhe sherr me dë Po të duan, mu këtu përjashta në rrugë. Se ne nga Durrësi kur pim birra, bëhemi të bëhemi tapë edhe bëjmë sherr me dërrasa. Por uh, Altini po më thoshte, "Ore, i iku truri fakt çunit." Më thoshte, "E ke vënë re ti?" Filani, thoshte, "Po bën një program tamam si neve. Kemi ne gjëegjëza ka dhe ai gjëegjëza." Po mirë mo i thashë, "Nuk e kemi shpik ne gjëegjëzën." Po. Jo, më tha, E kam bërë edhe promon tamam si promo që kam bërë unë për radion uh, për për emisionin tonë. Po duket duket sikur nëse do t'i dëgjoni që disa nga programet e tjera në radiot FM nga këto komerciale që kanë qenë uh, vërdall për një kohë gjatë dhe që mbahen si talentet më të mira në vend, kanë nisur që të bëjnë gjëra të ngjashme me ato që bëjmë ne në emisionin tonë që është duhet të themi shumë sporadik, mm -hmm. uh, i improvizuar dhe i lirë. Po. Dhe siç bëjmë neve këtu, Nuk bën dot askush, sepse për shembull kush mund t'i shajë ata me ç'të kenë, me plaçka, ë? Po të duam. Asnjë s'e bën dot. E pra, kopjacët janë të shajt. Po, kjo kjo do të thënë. Kopjacët janë të shajt. S'kem di dënim se e meriton dhe një dënim nga mbrapa. Edhe një dënim nga mbrapa. Po ça t'i dënosh ata i ka dënuar Zoti. Okej. Okay. Okay. Po ia lëmë Zotit. Mirë, pra, po mbajeni mend nëse do të dëgjoni një çikë radio që ia vlen për të dëgjuar në mëngjes për t'ju Për t'ju zgjuar tamam ashtu siç duhet zgjoheni, mbajeni tek 104.6 MHz dhe denonconi çdo kopim sepse është në fund fundit plagjiaturë dhe plagjiatura është turpi i botës. Domethënë jo vetëm turpi i atij që e bën, por turpi i krejt botës, prandaj nuk duhet lejuar. Po. Tani nisim me lajmet Këtë radhë kam shumë seriozisht, sepse mund ta shikoje dje, zoti Fullani kishte vajtur në Kuvendin e Shqipërisë, kishte vajtur atje në foltore dhe po fliste, duhet të them të paktën nga sepse unë nuk është se e dëgjova, po shikoja kronikën. Mm. Por po dëgjoja Radio Rockun. Po. Dhe dukej i bindshëm, do ose dukej se kishte marrë një ton dhe një prerje fytyre goxha goxha serioze, kishte ngritur dhe gishtin, nuk e lëvizte aq ritmik sa Lul Basha. E ke parë Lul Bashën se si e luan gishtin? Ëh. Këtë duar me gisht tani këtë fundit Për nder të betohem Ta ta ta ta ta Dirigent fare më Qa s'korrje nuk e ke idenë S'e kam parë Nuk e ke idenë se si e luan gishtin Luli Basha Mi, mi, shumë Jo, kjo është shenjë impotence Në, po, për dhe sa... burri luan gishtin, e kupton? Kur luan, kur luan me gishta është shenjë impotence Po të dëgjosh kryeministrin e vendit, thotë që ne kemi lekë Ne kemi, oho, ne i kemi gjitha Ne do hamë me lugë floriri Do hamë dhe bar Po kredi nga FMN-ja nuk do të marrim Edhe kjo është çudi siç e thoshte kryeministri Ore ti si e ndjen në xhepat e tu T'janë shtuar të ardhurat ty me 8% Jo, unë te xhepat e mi Si që ishte kam gropë po E ke gropë Do thoshte kryeministri Ke vese Ke vese S'ka mundësi tjetër Raporti i fundit i vitit 2009 i korporatës së sfidave të mijëvjeçarit, një organizatë e qeverisë amerikane për të ndihmuar vendet e varfra, tegron tregon se Shqipëria ka dështuar në shumë standarde. Sipas këtij raporti, ta kanë konflikt interesi me siguri. Sipas këtij raporti, Shqipëria ka tregues negativë në disa aspekte të qeverisjes dhe të demokracisë, veçanërisht në kontrollin ndaj korrupsionit dhe efektivitetin në drejtimin e vendit. A raport nga këto do si do do të jetë ky? Nga këto raportet neve ne i përdorim si letër higjienike. Po pra. Sa janë këto raporte? Ne jemi për bukuri të zotit. Jemi mirë. Oh, oh, oh, oh. Ha? Më mirë, s'ka ku të. Më mirë se kaq. Unë veten e ndjek unë. Edhe janë dy tre femra na duheshin edhe këtu. Po, ha? Që rrezik ta nxjerrim si shpallje, dy tre femra. Jo, jo, nuk e kishim se na kujtojnë se jemi vulgar. Jo, pra. Jo, jo, e kemi llafin në kuptimin e mirë të fjalës. Në kuptimin e mirë të fjalës. e hungry honey. Por um, e hungry men fakt. Dhe meqë ra fjala, Federata Shqiptare e Futbollit Po kërkon një tjetër trajner, trajner të huaj. Po prapë të huaj. Që ta paguaj shtrenjt, ndërkohë që ka trajner plot të mirë në Shqipëri. Po. Hafizi mund ta kishte marr Bajko, ku di unë tash se kush, por uh, është është krijuar kjo përshtypja që të huajt sikur ka më shumë kështu, kanë më shumë mend. Po ç'mend ka? Mend. Se njësoj do thotë ai, bëni 20 pompa do thotë i huaji 20 pompa do thotë shqiptari. A ti pervers, vetëm për pompa mendon. E mbaroi fiskulturën ti. E mbaroi. Sa pompa bëre? Aty te 25 vizë. Okej. Shqipëria pra renditet në vendin e fundit në Europë për përdorimin e internetit. Ngjo ti mua. Edhe ky edhe ky në një raport nga këto do të Kryeministri e përdor internetin? Ë, uh, s'besoj të ketë kohë. Jo, s'ka kohë. Është shumë i zënë. Ç'është kjo vegël? Është nga djalli. Ka vizë kompjuterin. Jo, me siguri e përdor, i shkruan e-maile ose flet në MSN me me të shoqen. Ë, uh, mund të jetë kjo apo? Si mund ta kishte për shembull kryeministri uh, nofkën, në qoftë se do shkruante në MSN? Ëh, do mendojmë një çik për këtë. A mundën dëgjuesit ndoshta të na dërgojnë një sugjerim? Çfarë Nofke do të përdorte kryeministri në rast se do do të futej për shembull në në Facebook apo ku di unë në MSN, në, apo në një chat room? Në një chat room. Në një chat room, më po, kalon të Sigurisht nuk do të donte, nuk do të donte që të njifej. Sepse është kryeministri i vendit, as un po t'isha kryeministri nuk do hyja aty të thosha kryeministri Blendi Salaj. Ama do përdorja një nofk. Edhe do përdorja një nofk, por çfarë do të ishte kjo në rastin e zotit ah. Sali Berisha? Është interesante. Që se mund të hyjmë një pak në psikikën e kryeministrit Çarë mendojnë të paktën dëgjuesit për të Po pra Si nofk në chat room 069 20 84 436 Raketa e radhës kjo Kjo është raketa e radhës Kur të kthehemi mbas këngës Do të Do të merremi me ca gjëra tjera Kemi edhe një gjëegjëzë prej vërteti Un asnjëherë nuk jam por gjithmonë do të jem. Askush nuk më sheh. Megjithatë, të gjithë janë konfident se do të jem. Njeriu i padukshëm. Jo. Kjo është gjëegjëza. Un asnjëherë nuk jam, por po. gjithmonë do të jem. Asnjëherë nuk jam, por gjithmonë do të jem. Askush nuk më sheh. Megjithatë të gjithë e dinë me siguri që do të jem pra. Mm. E ka e radhës kjo. E vështirë edhe kjo. Asnjëherë nuk jam, por gjithmonë do të jem. Askush nuk më ka parë. Megjithatë të gjithë e dinë Që unë me siguri Po Do t'jem Do t'jem E vë E vështirë edhe kjo, e vështirë Ëh. Të gjithë njerëzit pra Planifikojnë Për takimin me këtë Subjektin e gjëegjëzës Po asnjë s'e takon Por Askush nuk e takon në momentin kur flasim. Sepse asnjëherë nuk është, gjithmonë do të jetë. Asnjëherë nuk është, gjithmonë do të jetë. Megjithatë neve planifikojmë për të me siguri absolute. E gjetëm dhe. Ha? Po, ja, nuk më se duaj. Uuu! Erdi përgjigja dhe e saktë do t'jetë, se ç'kam një parandjenjë. Vdekja, thot Besi. Jo, nuk është vdekja. Jo, jo, jo, më pak morbide, më pak morbide se vdekja. Besi. Ë, nuk është vdekja. Jo, jo që më mëngjes. Mirë, mund të ishte vdekja. Domethënë po, është nga këto llojet e gjëzave kështu. Ë, por jo, nuk është vdekja. Jo, po faktikisht edhe vdekja nuk e pret re. Po, në fakt, po aman e di që aty është. Po, mirë, e dim që do të vdesin. Ka dhe njerëz që Që nuk e dinë re, se po, po flisnim për njërin çfarë që kujton se do rroj për gjithmonë. Që e kujton veten të përjetshëm. Po. Ë, uh, kam një lajm interesant që ka pra. ndodhur mbrëmjen e së mërkurës në Durrës ku tre muzikantë që këndonin live në buzukun Coco Bongo kanë ndërprerë me urgjencë tingujt e hareshëm për të gjetur strehë në banak. Më fal si quhet kjo Coco Bongo. Ku e kanë bler këtë emrin në internet? Ky në internet. Ej. Ëh, uh, okay, kemi marrë edhe një mesazh tjetër që thot e ardhmja. E ardhmja. Ëh, jo. E ardhmja. Jo, jo, jo. Kjo është shumë afër. Kjo është shumë afër, madje mund të ta konsideronim Mund ta konsideroni fituese. E po se konsiderojmë se s'e është afruar atë të vërtetë. Jo, shiko. Është është teknikisht e saktë. ë Përgjigja ishte e nesërmja. Ah. E nesërmja. Mirë, un kam një tjetër. Kjo është çikë e shpifur, megjithatë, nëse e gjeni dot, jeni të fortë, jeni të mëdhenj. Mendojeni pak veten në fëmijëri, se dua ta sjell pak kontekstin. E di që tani që jeni të rritur, ka më pak gjasa që të ndodhë kjo. Ato që kapim i flakim. Mm. Ato që nuk kapim i mbajmë. Është e vështirë, por duhet menduar, është po, ato që kapim i flakim. Edhe një çikë e shpifur duhet ta them këtë për t'ju ndihmuar ndoshta. Ato që kapim i flakim, ato që nuk kapim i mbajmë. Okej. Okay. 069 20 84 436 069 20 84 436 Kjo është eh, gjëgjëza Ato që kapim, i flakim Ato që nuk i kapim, i mbajmë eh, hmm? S'po më vjen mendja okay, Ka të bëjë një çikë me fëmijërinë Dhe është e shpifur pak okay. Kjo gjëza E lamë pra te Coco Bongo Ti do thuash pse iu desh muzikantëve që të strehoheshin nën banak Dhe vazhdon shkrimi më tej Gjithçka ndodhi kur tyta e një pistolete jugosllave e llojit Zastava u zbras plot 5 herë në drejtim të tyre. Për fat të mirë asnjë nuk është plagosur, ndonëse në buzukun e orëve të vona skenat e tipit Far West kanë qenë të dukshme gjatë gjithë ditës. Hmm. Policia e Durrësit ka arrestuar thotë dy shtetas, 37 vjeçar Skënder Laçi dhe Florian Luça, si autorë të ngjarjes. Po. Që cenoi rëndë rendin publik. Kjo ka ndodhur në orën 23 të mbrëmjes. 23 të mbrëmjes. Coco Bongo. Nëse ka qenë deri diku në kohë të hershme që i hidhje dhe një domate surratit nëse s'pëlqen muzika. Mm. Tani ja fut direkt në pse. Ne biem pistoletë ballit. S'pëlqen kënga të vras. Ej, e di ti që edhe pemët kërcënojnë? Besi thotë, uh, "Qurrat." Jo. Uh, sa e shëmtuar kjo gjëgjëza jo nuk janë qurrat. Është nuk janë. Është më keq se kaq, ha. Besi. Çfarë kapim se qurrat nuk i kapim. Ne neve i shfryjmë. Megjithëse po mendojmë se mund t'i kap. T'i kapim kështu. Por jo. Ato që i zëmë janë të gjalla këtore. Ah. Ato që i zëmë i flakim. I heqim. Ato që s'i zëmë dot mbeten. Mm. S'po shkon mendja. Nuk po shkon mendja. Mm. Edhe kjo është. 069 20 84 436 Morrat, morrat. Morrat janë. Gjeti. Po mirë. Ja u thashë që është e shpifur. Po mirë, unë unë po ai... ndiej ndonjë gjë kështu, morra. Mirë, e shpifur është. Wow, ma bit këti, si për fare për shtypje këti Unë kam zënë ja dy herë Po të veç që gjithë, po, ka qenë kohë e morrit atëherë Po dy herë, po më ka çuar gjyshi Tek uh, berberi, tek njëzet e një dhjetori Unë nuk e dinja Se çfarë do me thënë vjeç I tha atij qethe vjeç E sa kam qarë Ç'ishte vjeçi? Ishte shumë shkurt uh, Shkurt fare Qeros fare këtu Edhe E mbaj mend që më thoshin qerosi Shokët Ma hoqën emrin Blendi Thoshin qerosi Edhe më ngeli M'ishin bërë flokët më të gjata nga të gjithë Prapë qerosi Derisa fillova Unë t'ua vija në dukje këtë gjë Shikoni sa i kam flokët të gjata unë. Jo, po ka qenë një kohë kur plasi keq morri. Ashtu, ha? Epidemi. Edhe te qyteti ku kam qenë unë, epidemi ishte. Po Besi, bravo të qoftë se e ke gjetur. Duket që Besi nuk ka zënë shumë morra se mezi e gjeti këtë. Ja ku vjen prap një mesazh. Dhe biles ka qenë koha shumë bukur. Kërkon Toxicity nga System of a Down. Shpejton shërbim të djalit. E meriton. Ka qenë një kohë kur mm -hmm. viheshin dhe me gisht që mos rri me atë se ka zënë morra. Ëh, po si, po ka qenë një kohë kur ka pas kujdestare klase që na kontrollonin thonjtë edhe edhe kokën. Edhe kokën. Apo ato gocat 6 vjeç në klasë të parë, po s'dinin të gjenin thërrizat ato. Sa frikë kisha unë. Shyqyr nuk ka ndodhur ndonjëherë në klasë, po thosha kush e di, kush e di, e ke parasysh ti me me atë paranojën fëminore kështu. Ja dola me morra. Do persekutohem. Ti bën të hajë koka kështu nga sikleti. Pa hënë çfarë më thoshe? Ë po e lashta Shkodra, e cila është kundër centralit bërthamor buzë liqenit. Persona që kanë mbetur anonimë mbushën mëngjesin e djeshëm rrugët me protesta ku shkruanin me gërma të mëdha ndal vdekjes, ndal centralit nuklear. E po tani po këto do të ndrojnë. Jo detyrimisht prit Blendi, duhet t'i shpjegojmë qytetarëve të Shkodrës që jo detyrimisht centrali bërthamor do të thotë vdekje. Jo detyrimisht, po, pra. mund të jenë edhe shumë vuajtje. Mund ka dhe më keq, domethënë. Që të rrosh. Me anë të këtyre protestave paralajmërohej një protestë në të ardhmen kundër ndërtimit të centralit bërthamor në qytetin më të madh në veri të vendit. Ta marr. Këtë e di, ta marr. Këtë e di tan bota që. Ju tani ta shkëlqeni protestë. Pastaj ajo është në veri të liqenit. Po pra. Ej. Nuk e zë fare Shkodrën. Mendoj se do të ndodhë të hash një krap Shkodre në të ardhmen. Mm. Do jetë kështu me energji krabi, do ndriçoj. Në vjeshtë. Në vjeshtë të skuqen flokët vetë, kështu që të po, largosh pra. insektet. Kjo është nga System of a Down, më shkon për Besin. Monstrën ton të gjegjëzave. Ky i ha gjegjëzat për mm. mëngjes. Ka filluar është bërë i tmerrshëm djali. Një anora 2, kanë po. filluar edhe disa të tjerë që të ngrejnë kok, O Gjera, ka kohë që shkruan po, po, faktikisht po, po, në fakt. Guxon Robi të largohet dy javë nga vendi, e po ti mos na bëj gizili, largohet dy javë nga vendi. Shkruaj nga Londra ti. Po, Sa u bë ka nami në Radio Rock edhe na dhuron një buzëqeshje. Altin shikoje këtë buzëqeshjen? Aha. Është elektronike megjithatë. Po, ia ktheva telefonin ta shikojë djali. Edlira, ë, na ke munguar. Sinqerisht dhe realisht, unë përshëndes dhe të përqafoj shumë fort. Megjithatë unë do mundohem të gjej një gjëegjëzë të bukur që ti ta gjesh. Të marrë librin. E të marrë librin. S'e dija kishte ka dalë tani? Ë duhet të ketë dalë, ka dalë në fund të 2008-s më duket. Mm. Megjithatë, isha shumë i gëzuar që e gjeta. Po bra. Po. Unë kam lexuar anglisht. Ky është njëri prej tre ë njëri prej tre romaneve të të Jean-Paul Sartre që Të tre bashkë quhen Rrugët e Lirisë. Aha. Dale ta lexoj këtu se s'kemi Blerinën që të na ndihmojë, por në origjinal quhen Le chemin de la liberté. Okej. Okay. Le chemin de la liberté. Ë uh, Rrugët e Lirisë. Kjo është e para, mosha e arsyes. Un uh, e ke lexuar anglisht. Në anglisht se un nuk lexoj dot frëngjisht, edhe nuk kanë qenë përkthyer në shqip. Megjithatë, Jean Paul Sartre, Mosha e arsyes, pjesa ose romani i parë i i, njëri prej tre romaneve që përbëjnë Rrugët e Lirisë. Rrugët e Lirisë, quhet Mosha e arsyes, është përkthyer nga zonja Diana Çuli. Sartri është fantastik. Bërzolla. Ore kush je ti që qesh me të madhe? Oh, është Besi këtë radhë, është Besi, se ai tjetri ishte, jo, nuk është bërzolla, Besi, nuk është bërzolla, qesh edhe vetë. Atëherë edhe një herë. Kokën e kam të madhe, vetëm lëkurë, prandaj e kam të çuditshme, vetëm lëkurë. Brinjët i kam të lidhura mirë dhe jam bërë për të ngrënë dru. Dhe kur më rrahin, gëzojnë njerëzit. Kur më rrahin, gëzojnë. Hë mi Edlira. S'e gjen dot. Na mbytët me mesazhe, por na lini të punojmë. Ja, erdhi, erdhi nga Edlira. Ja të shojmë, ja të shojmë. Edlira kam ikur unë, kam gjëegjëza të tjera. Kemi edhe një përpara Edlirës, ka ardhur një tjetër. Edlira, gjëegjëza të tjera. Oo, mirëmëngjes Daullja. E ka gjetur Oh, bo, bo, Bravo, drum anglisht maybe, yes, drum anglisht maybe. E shikon Edlira. Edhe pastaj prapë se gjithë ditë tjerë. Edlira thot, "S'është me numra kjo Blendi." Po mos është gjë daullja. Bravo. Okej, okay, këto okay. dy mesazhet kanë ardhur menjëherë njëri mbas tjetrit. Ky është i orës 8:35, dal shikojmë se kur ka ardhur tjetri. 36 është ora. Edhe tjetri është i orës 8:35. Të dy fitues. Po, ky numri tjetër mbaron me 86. Unë nuk e di kush është, mbaron me 86, nuk po e them. E mm. fort, e fortë Edlira përgjigje siç duhet. Bravo, kemi dy fitues. Ëh. Ah. Kemi uh, fituesin e panjohur, numri i cilit mbaron me 886, mund të identifikohesh me një mesazh tjetër, por mos je tepër kurnac. Ëh, uh, dhe gjithashtu të kërkosh një këngë, neve do ta luajmë për juve dhe Edlira në të njëjtën orë e ka gjetur kanë ardhur menjëherë, njëri pas tjetrit mesazhet. Ëh, uh, edhe Edlira e ka gjetur, është daullja pra. Kokën e kam të madhe, thotë. Edhe krejt lëkurë, brinjët i kam të lidhura mirë. Mm -hmm. Jam bërë për t'u rrahur dhe njerëzit gëzojnë kur më rrahin. E siç po thoshim, po flisnim për uh, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre ka lindur në 21 qershor të vitit 1905 në Paris. Në studimet e para filozofike, ai shkruan Imagjinatën në vitin 1900 1936, pastaj skicën e teorisë së emocioneve në 39-ën, në 40-ën shkruan Imagjinarja. Mm. Dhe duket qartë se ka një origjinalitet mendimi që e çonte drejt rrymës së filozofisë të ekzistencializmit, tezat e së cilës janë shtjelluar nga ai në veprat Qenia dhe Hiçi në 43-shin dhe Ekzistencializmi është humanizëm në 46-ën. Sartre u bë i njohur nga publiku i gjerë mbas tregimeve dhe novelave dhe romaneve të tij si Neveria, Nausée-a, në 38-ën Muri, në 39-ën Rrugët e Lirisë, kjo që po mbaj në dorë pra, që është shkruajtur midis 43-shit dhe 49-s, dhe teksteve të tij kritike letrare, politike, si përsiatje rreth çështjes çifute, që shkruajti në 46-ën Baudelaire, në 47-ën Saint Genet, komedian dhe martir, në 52-shin Situatat, në 76-ën dhe në e ka nisur situatat në 47-ën deri në 76-ën. Idioti i familjes në 72-shin ka pastaj dramat e tij, nga të cilat në shqip do të gjeni me duar të ndyra. I përshtatet shumë aktualitetit shqiptar. Ëh, mm. uh, pastaj ka me dyer të mbyllura, putana e respektuar, mizat, djalli dhe perëndia. Uh, Jean-Paul Sartre ka vdekur në Paris në 15 prill të vitit 1980. Pra u bënë rreth 29 vjet para të, para dy ditësh ka qenë 29 vjetori i vdekjes së Jean Paul Sartre. Po. It's been a while. Staind. Staind, okay, po dëgjoni Radio Rock. Jo, nuk është gjëegjëzë, një barsaletë. A mundem? A... Në fakt nuk e di a është e bukur a s'është e bukur. Po, kështu duket. A do thua një? Një ditë vdes një njeri dhe përfundon në ferr. Gjëja e parë që pa ishte djalli. E djalli tha, "Pse dukesh kaq i vrenjtur? Pse çfarë mendon ti? A e shikon që jam në ferr?" S'besoj se është kaq keq këtu, të them të drejtën ne kënaqemi shumë. A pi ti? Oh, unë vdes të pi. E hëna do të pëlqejë shumë atëherë, sepse të hënën vetëm pim whisky, tequila, raki. Oh, qenka mirë. Po cigare, a pi ti? Aman mos ma përmend. Në rregull, ka për të pëlqyer shumë e marta. Se kemi cigaret më të mira në botë të martave. Aman tallesh. E vë me bast që të pëlqejnë lojrat? Të them të drejtën, po, më pëlqejnë. Mirë, sepse e mërkura është dita e lojrave. Kazino, gara kuajsh. S'kam qenë kurrë në kazino. E sheh pra tani Do ta kesh mundësinë A të pëlqejnë filmat porno O, oh, unë vdes për to S'do më thuash që Po, po, po Të enjten është dita e filmave porno Qindra filma porno Revista, e tjerë S'më kishte shkuar kurrë në mendje Se në ferr do të kënaqesha kaq shumë A je gej? Unë? Jo Shumë keq. E premtja nuk ka për të të pëlqyer. Edhe tani. Për një ditë javë. Për një ditë javë s'po. Okej, okay, këtu e mbyllim meqë është e premte sot. Ehm, uh, jeni duke dëgjuar Dita zë Fill programi i mëngjesit në Radio Rock. Jemi këtu çdo ditë me juve. Unë jam Blendi, ky është Altini. Uh, kemi edhe një femër, Blerinën, po e quaj femër kështu, sepse e di që është me humor të mirë, po kemi një vajzë të mrekullueshme. Miken tonë të emisionit që e kemi gjithë po, javës. Po merret, po merret, na mungon shumë, shumë, shumë, edhe i dërgojmë përqafime. Çu? Puthe Blerinën. Ashtu. Tani puth dëgjuesat. Puthin çik dëgjuesit. Ah, e ke puthur kot ti. E ia bëri kështu. Ka të bërë dëgjuesit. Je shumë, je shumë shumë i keq me meshkujt. Uh, dakor, dakor, dakor. E po mirë, ja u knaqe sot. Oh, sot goca pa rip, goca që zien për uh, sot vërtet që u knaqe. Ashtu. Atëherë çdo ditë pra, nga ora 7:30 deri në orën 9, 9:10 siç vajti sot, edhe ndoshta edhe më gjatë ndonjëherë do të jemi këtu. Ca me gjëegjëza, ca me barsaleta, ca me këto këngët misterioze, do të kemi edhe tingujt misteriozë mm. që neve i bëjmë herë pas here. Çfarë është kjo për shkak? Ë, e gjëra të tilla. Këtu pra mbajmë Blendi, Altini, Dita Zafil. Atëherë, mirë, ti, ha. E ajo, ajo është e bukur, është shumë e bukur. Do të dëgjojmë prap. Do të dëgjojmë prap. Po, të, të hënën? Po, të. Mirë, mirë. Kalofshi një ditë shumë të bukur, kalofshi një fundjavë të mrekullueshme. Koha është e bukur për jashtë, gëzuar Pashkët. gëzuar pashkët këtë fundjavë. Të hënën e keni pushim, kështu që gjithçka shkon mirë, ja, edhe mesazhi i fundit që... nga Edlira. Uh. Ah. E po ta dija që s'ishte Blerina do të kisha ardhur unë sot. E e dashur Edlira, s'ka gjë, ti je gjithmonë e mirëpritur. Gjithmonë e po. mirëpritur. Si është apo s'është Blerina? Në fakt unë i thashë asaj uh, që më mirë kur s'është Blerina se bëheni shumë femra në në një vend. Ne preferojmë t'i kemi femrat tek e tek. Tek e tek. Okay, Gjithsesi, Edlira të përqafoj fort edhe Eja, Eja se na ke munguar. Atëherë kalofshi shumë bukur, ju duam shumë, ju përqafojmë edhe faleminderit për dëgjimin. Ky është Radio Rock 104.6 MHz. Me çfarë do mbyllim? Welcome to the Black Parade. Welcome to the Black Parade. Po, po, My Chemical Romance. He said will you defeat them your demons and all the non-believers U pafshim Ama, përshëndetje për herë të fundit Kalofshi mirë, ju duam shumë Hajde, u bë love fest këtu Ciao A phantom to lead you in the summer To join the black